Ադրբեջանական կողմն առաջնագծի արևելան ուղությամբ օգտագործել է ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ծառայողական խորհրդակցություն ԼՂՀ պաշտպանության բանակում։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակում ԼՂՀ նախագահը հանդիպում է ունեցել կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Թալիշում բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է Բաքվին ավելի հստակ պահանջներ առաջադրեն։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությանը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերող հարցեր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 4-ի Լուիսինգի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծի տարբեր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը ավելի քան 50 անգամ, հիմնականում կիրառելով ավտոմատ հրաձգային զինատեսակներ, շուրջ 550 կրակոց եւ դիպուկահար հրացաններ 33 կրակոց։ Արաշնագծի արևելյան Մարտունի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը երկու անգամ օգտագործել է նաև ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը բոլոր ուղություններով վստահորեն իրականացրել են իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը եւ ապահովել առաջնային բնագծի կայուն պաշտպանությունը։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը հանգիստ է եւ լիովին գտնվում է հայկական ստորաբաժանումների զգոն վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են համաբանակային նշանակության, ընթացիկ եւ առաջիկա անելիքների համալիրը։ Համապատասխան պաշտոնատար անձինք բանակի հրամանատարի կողմից ստացել են ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Thank you. Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր համանadrական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել ԼՂՀ կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են համանadrական բարեփոխումներին եւ նոր համանadrության նախագծի տարբեր դրույթներին վերաբերող հարցեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել են հակառակորդի կողմից ավերված Թալիշ գյուղում բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացնում։ Շինարարական աշխատանքները ծավալվում են մի քանի ուղություններով։ Ընթացքի մեջ է գյուղտանող ճանապարհի շինարարությունը։ Ավարտական փուլում են խմելու ջրի, էլեկտրականության, կապի եւ այլ ենթակառուցվածքների աշխատանքները։ Գյուղում կկառուցվի հանդիսությունների տուն, մանկապարտեզ, դպրոցական շենք, որի աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն կունենան Թալիշի բնակիչները։ Իսկ եթե հակառակորդը փորձի մեկ անգամ եւս ոտնձգություն անի եւ կրակի գյուղի ուղությամբ, ապա ըստ ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի, պատասխանը ոչ թե լինելու է համարժեք, այլ խիստ, քան երբևէ, եւ այդ լավ գիտակցում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Արդեն այդ դասերը մենք հավել ենք եւ թե ռազմական թե քաղաքական իշխանությունը համոզված են, որ մենք կատարել ենք այնպիսի adekvat քայլեր, որ երբևիցե Ադրբեջանը չի համաձայնվում հրավարակրագին։ Ինչպես նշեց Վիտալի Բալասանյանը, գյուղն ամբողջությամբ վերակառուցելուց հետո հավանաբար կստանա ավանի կարգավիճակ։ Վերանայ իրենց դրական նախաձեռնությամբ առաջարկել առաջիկից սահմանամերձ բնակավայրերը հարգերի տեսքով այստեղ սուբսիդավորում է լինելու տարբեր էներգակիրների օղի ջրի հարկերի անաստահարկի մասին վերանայելու եւ համոզված է բնակչությունը կզգա իր վրա Թալիշի վերակառուցման որոշումը կայացվել է առաջին հերթին հաշվի առնելով թալիշցիների կարծիքը, սակայն կառուցվող ավանում կարող են բնակություն հաստատել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կհայտնեն, ասել է ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Սեպտեմբերի 1-ին դպրոցը բացվում անելու է, եւ կտեսնեք այստեղ մի հատ ուրիշ հրաշք տարած իր բոլոր բառուճները։ Վիտալի Բալասանյանի խոսքով այսօրվա արդիականացված պաշտպանական համակարգը երաշխավորում է որպեսի մեր բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերի եւ հատկապես Թալիշ համայնքի անվտանգությունը լիովին ապահովված լինի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 110-ամյակի առիթով կազմակերպված գալա ընթրիքին։ Հանրապետության նախագահը հանդես է եկել ելույթով եւ շնորհավորական խոսք ղել միության անդամներին եւ միջոցառման բոլոր մասնակիցներին։ Նա մասնավորապես ասել է. Գործունեությունը սկսելով նախորդ դարի սկզբին, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը իր 150 տեղական կազմակերպություններով 110 տարի կատարեց եւ վստահ եմ շարունակելու է կատարել անփոխարինելի գործունեություն։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն անշահախնդիր բարեգործ է եւ հենց այդ մոտեցմամբ է իրականացնում Հայաստանի եւ հայության զարգացման ծրագրերը։ Նա խոսել է նաեւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունից ակնկալիքների մասին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է Բաքվին ավելի հստակ պահանջներ առաջադրեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Անդրադառնալով Համբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը, падգամավորը նշել է, որ հիմնականում քննարկվելու են այն հստակ առաջարկներն ու լուծումները, որոնք Վիեննայում եւ Սանկտ-Պետերբուրգում վերջին հանդիպումների ժամանակ հնչեցրել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես կապված մոնիթորինգի ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի առաքելության ընդլայնման հետ։ Կարծում եմ հայկական կողմը պահանջներ կհնչեցնի, որպեսզի այդ հանդիպումների ընթացքում ձեռքբերված համաձայնություններն իրականացվեն իրական բանակցային գործընթացը վերականգնելու նպատակով։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդ որոշումների իրականացմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանը։ Տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների ընթացքում Բաքուն իհարկե փորձում է խուսափել դրանից, բայց ինչպես համանախագահները, այնպես էլ երանախագահող երկրների նախագահները բազմիցս քննարկումներ են անցկացրել այդ հարցով եւ կարծում են, որ պահանջները պետք է հստակեցվեն, նշել է Գագիկ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառել Համբուրգում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպման հավանականությունը։ Դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում մեկնարկելու է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների գագաթնաշողովը, որի շրջանակում Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում են ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությանը։ Ադրբեջանի անթակույց պահանջները Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ ակնհայտ ձևով ապացուցում են, թե ինչու միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իսկ Ադրբեջանը պետք է միջազգային պատասխանատվություն կրի ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի եւ դրա հետևանքների համար, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Հիշեցնենք, որ Ալիևն ասել էր, թե չեն հավակնում Հայաստանի ներկա տարածքներին եւ մտադիր չեն ռազմական ճանապարհով վերադարձնել ոչ Երևանը, ոչ Մեղրին, ոչ Գորիսը, բայց վստահ է, որ կգա ժամանակը եւ ադրբեջանցիները կվերադառնան պատմական հողերը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև միավորված զորախմբի մասին համաձայնագրի ստորագրմամբ Հայաստանը ինքնիշխանության հետ կապված խնդիրներ չի ունենա։ Այս մասին նշել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշան Ազարյանը, հիշեցնելով, որ զորախումբը գործում է վաղուց, իսկ համաձայնագրով նոր թափ է հաղորդվում համագործակցությանը։ Կարծում եմ միավորված զորախմբի մասին համաձայնագրի ստորագրմամբ Հայաստանը փորձում է մեծացնել իր ազդեցությունն ու վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի վրա, նշել է քաղաքագետը, ընդգծելով, որ համաձայնագրի արկայությունը ինքնորոյնության հետ կապված խնդիրներ չի առաջացնի, եթե սահմանին լարվածություն լինի։ Խնդիր չի առաջանա նաև ԼՂՀ-ին աջակցելու հետ կապված։ Հրանտ Մելիք Շանազարյանը միաժամանակ ընդգծել է, որքան էլ համաձայնագրեր կնքվեն, միևնույն է Հայաստանի Հանրապետությունը հույսը դնում է իր ուժերի վրա, առանց օգնություն խնդրելու, ինչպես ապրիլին եղավ։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը եւ ընդհանուր իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովն ասել է Թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նրա խոսքով Թուրքիայի արտգործնախարարը քննարկել է Ղարաբաղյան կարգավորումը նաեւ իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ, որի հետ հանդիպել էր Ալանիեյում։ Սիրիայի կառավարական ուժերը շարունակում են հաջողությամբ գործողություններ իրականացնել Հալեպի արևելյան շրջաններում։ Դեկտեմբերի 4-ի դրությամբ կառավարական ուժերի վերահսկողության ներքո են գտնվում Քարիմալ Էլ-Քաթարաջիի 30 թաղամասեր։ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը կրկին գովաբանել է ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այս անգամ անվանելով նրան խելացի մարդ, ով արագ կկողմնորոշվի նախագահի պարտականությունների կատարման գործում, որոնք նորեն գործարարի համար։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ Թրամփի ղեկավարությամբ առավել հեշտ կլինի վերականգնել ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Ադրբեջանում հասարակությունը իշխանություններից պահանջում է չեղարկել գազի եւ էլեկտրակայանի գների բարձրացման մասին որոշումը։ Պետական հերոստալիքները, տպագիր եւ էլեկտրոնային լրատվամիջոցները փորձում են հանգստացնել քաղաքացիներին, ասելով թե թանկացումը չի վերաբերի աղքատ բնակիչներին։ Անկամ թվեր են բերում, թե ադրբեջանցիների 62%-ին թանկացումը չի վերաբերի։ Սակայն Թուրանի վերլուծաբանները կարծում են, որ Ադրբեջանում գազի եւ էլեկտրակայանի թանկացման համար հիմքեր չկան, քանի որ Ադրբեջանը էներգակիրների արտադրող է, որոնք էժան են։ Հանքավայրից մինչև սպառողին գազի մատակարարումը 10 դոլար է արժենում, եւ հետեւաբար դրա տեսակարար կշիռը էլեկտրակայանի արտադրության ինքնարժեքում չնչին է։ Նշենք, որ Ադրբեջանում արդեն թանկացել է սննդամթերքը, իսկ հունվարի 1-ից հետագա թանկացումներ են սպասում։ Գազի, լույսի եւ դեղամիջոցների թանկացումը կհանգեցնի սոցիալական իրավիճակի վատթարացման, կարծում են վերլուծաբանները։ Եզդի երկչուհի Զարիֆա Մգոյանով հանդես է գալիս Զարա բեմական անվամբ արժանացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արտիստ հանուն խաղաղության կոչմանը։ Արարողությունը կայանալու է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շտաբ բնակարանում այսօր։ Նա հանդես է գալու նաև համերգային ծրագրով։ Զարամգոյանն արժանացել է պատվավոր կոչման՝ ի նշան սահմանափակ կարողություններով երեխաների եւ մեծահասակների կրթությանն ու կազմակերպության գաղափարներին իր նվիրվածության հանուն խաղաղության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արտիստները համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստի գործիչներ են, ովքեր իրենց ազդեցությունը, հեղինակությունը ծառայեցնում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագրերի իրականացմանը։ Ռուսական ալիքով վերջերս մեկնարկել է նոր նախագիծ, որը կոչված է բացահայտել երկրի ամենատաղանդավոր եւ զարմանահրաշ մանուկներին, որոնք յուրաքանչյուր հաղորդման ժամանակ իրենց տաղանդով ապշեցնում են ինչպես դահլիճում ներկա հանդիսատեսին, այնպես էլ հերոստատիտողներին։ Իհարկե մենք համոզված էինք, որ մի օր կհնչի նաև հայկական հասկանուն եւ ահա անցյալ թողարկմանը հաղորդավար Մաքսիմ Գալկինի հյուրն էր Մոսկվայից 6-ամյա Ալեքսանդր Բեյլերյանը։ Փոքրիկ հայը բոլորին ապշեցրել է միանգամից մի քանի հատկանիշների շնորհիվ նա հիանալի Շեքսպիր է ասում քել անգլերեն, ինչպես նաև ցուցադրել մի քանի լեզուների իմացությունը եւ բացարձակ լսողությունը։ Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին Տյումեն Խանտիմանսիսկ ավտոճանապարհին խոշոր ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել։ Բախվել են ակրոբատիկայի մանկական թիմի երեխաներին տեղափոխող ավտոբուսը, երկու մարդատար մեքենաներ եւ մեկ բեռնատար։ Վթարի հետևանքով մահացել է 12 մարդ, որից 11-ը երեխաներ։ Վիրավորվել է 24 մարդ։ Վիրավորներից մի քանիսի վիճակը ծանր է, նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ավտոբուսի սրահում եղել է 32 մարդ, որից 29 երեխաներ։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը հայ պատանի շախմատիստների մեջ տեսնում է ներուժ, ուժերը չափելու նաև մինչև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում։ Մեզ համար ավելի կարևոր է, որ քիչ կենտրոնանանք մինչև 16 եւ 18 տարեկանների աշխարհի առաջնությունների վրա։ Կարծում եմ, առավել ճիշտ կլինի, որ երեխաները խաղան մինչև 20 տարեկանների առաջնությունում, ասել է Լևոն Արոնյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարաբերվելանքամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան։ Տակություն։